esta música explícita no te trae problemas a ti en, un, asunto de sí. intereses, eh, asunto vaina premio, seguro, yo me la estoy jugando ahora mismo. Tú te estás saliendo un poquito de tu zona de confort, a ti te va muy bien el reggaetón, sin embargo estás apostando por este nuevo género, ¿no te da un poquito de miedo eso? Yo no sé lo que Yo nací en el 9-1, comencé a los 17 y ahora estoy como los Millones en el 2007 poderoso. Contra pino con cosas. Estos cabrones estos chotearon por no verle calabozo. ¿De qué calle es la que tú estás hablándome? Tengo a los gringos arriba chequeándome. Porque di que mucho estoy buscándome y me pasó en el barrio con los míos calentándome. Pero que igual aquí fue donde yo crecí, fue lo que me ojos vieron, eso fue lo que aprendí. Que en la calle no hay amigos y que hay que sobrevivir. No porque me gane un Grammy, la calle se fue de mí. Me cansé de la hipocresía, me cansé de tanta mentira. La falta de hombría ah, que tienen estos cabrones, por mi mi puta se viró. ¿De qué calle en la que tú estás hablándome? Tengo arriba a los gringos chequeándome. Porque di que mucho estoy buscándome. Y me paso en el barrio con los míos calentándome. ¿De qué calle en la que tú estás hablándome? Tengo arriba a los gringos chequeándome. Porque di que mucho estoy buscándome. Y me paso en el barrio con los míos calentándome. ando con la movia que es Miami. A los dan miseria en computadas haciendo party. Fumando hierba dentro de un Ferrari, hablando bien de las canciones me Como yo en Luca Bachi, bailando completo vestido Versace. Versace, Como Denny Roman, con el pelo pintado, Williando con un banshee. ¿Qué carajo quieren que yo haga? Que a todo el mundo le siga los pasos. Que todo el tiempo yo me esté riendo. Como si de cinco fuera otro payaso. Yo no hago esto por dinero, lo hago por el entretenimiento. Ustedes no trapean esta lenta. Ah, y me adueñé de este movimiento. Ahora para hacer reggaetón hay que ser cool y simpático. Yo soy un antipático, tremendo problemático. Hipócrita no aplico. Ustedes suenan básico. No me coge pendejo porque no soy tu fanático. <laughs> Este es plan cabrón, chequea cómo te pone a mover la cabeza. Soy de reggaetón porque se convirtió en un concurso de belleza. Yo soy feo, no sé cómo que pero me hacen lindo los de Hacienda me tiene todo lo que hablen. A, a ahora se le pasa el tren. Tú podías escoger pisarle al trap y seguir con el reggaetón, seguir con el reggaetón. el trap, el reggaetón es lo que es. Exacto. Y yo soy una persona que, que a mí me gusta desarrollar cosas. ¿Me entiendes? Y yo veo que como ya yo he abierto tantas puertas dentro de la industria, quizás las personas que todavía no creen en el movimiento, al ver que un líder como yo lo estoy llevando, abran esa puerta y todo el mundo pase por esa puerta. ¿Me entiendes lo que te quiero decir? <laughs> Farro es Easy, make the beat. The Reason, The Reason. Ustedes están hablando con el mayor exportador de trap a nivel latinoamericano. This is traficante. Aquí movemos tres por tonelada. <laughs>